alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh ammobad biz qisqacha yana bir tanbeh berib o'tamiz bu kitob ya'ni madul qirotning bu biz qilayotgan darsligimiz tolibning nahu sarfdan bilmagan kishilarga taalluqli emas endi arab tiliga kirib kelayotgan kishilarga taalluqli emas albatta bu darsni qilayotgan kishilar nahu va sarfdan ma'lumoti bo'lishi kerak va mana shu nahu va sarfni bu yerda amaliy tatbiqqa harakat qilinadi shuning uchun biz toliblardan talab qilamizki endi ilmni boshlaydigan toliblar albatta nahu sarfni oldin o'qishligi kerak yana birinchi darsdan boshlab biz takror aytamiz birinchi darsni albatta yodlash kerak shu darajadaki qur'oni karimdagi yengil suralarni suratul ixlos yoki alhamdu surasini qanday yod bilsa mana shunday darsliklarni yodlab borish kerak chunki ikkinchi darsligimiz birinchi darslik ustiga quriladi va hokazo ketaveradi birinchi darsda misol erobni birinchi darsdagi barcha erobni aytishlikni imkoniyati yo'q chunki bitta darsni o'zida juda katta ma'lumotlar beriladi biz uni hammasini aytib o'tamiz desak birinchi boshlagan tolib zerikib qoladi bir hafta o'n kunlab cho'zilib ketishligi mumkin shuning uchun birinchi darsda kerakli mavzuni aytamiz va qolgan ma'lumotlarni arabchasini aytib keyinchalik yoritib ketamiz misol hadada ho harf tanbi mabniyun ala sukun deb aytdik misol mabniyun degan kalimamizni mabniylarni keyinchalik bayon qilinadi ammo birinchi darsga kerakli bo'lgan zarur ma'lumotlar birinchi darsda beriladi va ikkinchi darsda zaruratlar ikkinchi darsda beriladi mana shunday har bir darsni puxta yodlagan kishi o'ttizinchi darslardan keyin erobni nima ekanligini tushuna boshlaydi shuning uchun boshlovchi tolib darsni boshidan ikki uchta darslarni qilib bu qiyin ekan menga to'g'ri kelmaydi deb tashlab ketmaslik kerak albatta mahkam yodlashlik kerakki buni lazzatini o'ttizinchi darslardan keyin tota boshlaydi chunki endi ilmga kirgan tolibga eng qiyin narsa nahu va sarf va uni amalda tadbiq qilishlik bo'ladi agar shu narsadan najoh bilan muvaffaqiyat bilan o'ta olsa keyin ilm eshigi unga ochiladi shu narsaga najoh bilan kira olmasa ilm eshigi ochilmasdan turaveradi shuning uchun birinchi madil qurotni o'ttizinchi darslaridan keyin erob va tarkib nima ekanligini tushuna boshlagach madil qurotni birinchisini tugatgan vaqtida erobning lazzatining boshiga yetib boradi ulamolarimiz aytganlarki ilmning boshi sabr va oxiri lazzat deganlar ya'ni sabr degani aloyi daraxt bor juda ham achchiq hech narsa yeyolmaydi achchiqligidan tolib arab tiliga kirdimi avvalini mana shunday achchiq bilan boshlashi kerak oxirida lazzatiga yetishlik uchun buning achchiqligi erob eng birinchi qo'yilgan qadamda ko'rinadi arab tilining eng qiyin fanlaridan biri mana shu erob qoidalarini yaxshi tushunishlik erob qoidalari uni balog'at fasohat ilm kalom va hokazolarga yo'l ochib beradi biz beshinchi darsimizdan boshlaymiz beshinchi darsimizda biz avvalgi darslarimizdan mubtadoning muqaddam kelishligi vojib o'rinlarini bayon qilayotgan edik o'n to'rtta o'rinda edi biz shundan o'ntasini aytib o'tdik tolibga yana bir talablardan biri ba'zi bir ma'lumotlar ertaroq beriladi tolibga malol olmasin shunda tolib misol hozir biz aytadigan mubtadoning oldin kelishligi vojibligidan aytiladigan narsalarimiz ko'p hozirgi vaqtda ishlamasligi mumkin lekin arab tili doimiy mubtado xabar fe'l foillar bilan tuzilganligi uchun hozir agar shu darslarni yaxshi yodlasa undan keyin doimo unga yo'l ochilib borilaveradi doim unga mana shu mubtadoni qachon vojibligi oldin kelishligi xabar qachon vojib bo'lib qoladi muqaddam kelishligi va joizligi qachon ikkalasini hozirdan yaxshi yodlab borsak keyingi narsaga asos bo'lib qoladi shuning uchun biz hozir oldinroqdan qiyinroq narsani tolibga berdik bundan tolib malollanmasligi kerak biz yuqorida o'nta o'rinni aytib o'tdik mubtadoning muqaddam kelishligi vojibligidan o'n birinchi o'rni mubtado mutakallim yoki muhotab zamirlar bo'lsa mutakallim va muxotab degani mutakallim o'z tomonidan gapiradi men ana nahnu biz kabi Muxotab esa xitob qilingan kishi tomonidan anta sen antum sizlar anti antunda kabi ma'rifalikda eng yaqin turgan narsa birinchi bo'lib zamirlar deyiladi zamirlar eng yaqin ma'rifalar zamirlar ichida eng taniqlisi ma'rifasi mutakallim turadi chunki inson o'zidan ko'ra boshqani yaxshi bilmaydi ana nahnu undan keyingi tabaqada muxotab turadi chunki sen deb xitob qilib gapirgan vaqtida u senni yaxshi taniydi undan keyin huva turadi g'oyib u degan narsani inson o'zidan ko'ra yana ham uzoqroq turadi shuning uchun mubtadomizni deyapmiz mutakallim zamir yoki muxotab zamir bo'lsa mana ma'rifalikda eng kuchli zamirlar bo'lsa va mubtadodan keyin aliflomlik xabar kelib qolsa misol mubtado mutakallim yoki muxotab deyamiz ana antalar birinchi kelsa ko'rinib tursa va undan keyin xabarimizga aliflom kirsa misol antal mushtahidu desak al mushtahidu aliflom kirib ma'rifa bo'ldi al mushtahidu ham va al mushtahidudan keyin yana bir zamir paydo bo'lsa tanalul joizata misol tanalulni tagida anta foili bormi yana mana shu zamir foilimiz zamirimiz boshdagi anta bilan muvofiq kelsa bu ham anta bu ham anta demak ikkalasi ham bir xil bo'lsa shunda mubtadomiz muqaddam kelishligi vojib bo'ladi buning misoli antal mushtahidu tanalul jaizati anta mutakallim yoki muxotab zamir anal mushtahidu analul jaizati deyish ham mumkin ana ham kelishi mumkin anta ham shunda al mushtahidu alif lom bilan marfa bo'ldi va tanalul joizatadagi anta foili bilan yuqoridagi anta ikkalasi muvofiq bo'ldi shunda ham mubtadomiz demak oldin o'tadi yana mubtadoning oldin o'tishlik 12 qoidamizda ammo kalimasi kelsa ammodan keyin albatta birinchi bo'lib mubtado aytiladi amman nasru faqoribun misol amman nasru ammo nusrat yaqindir shunda ammo kalimamiz keldimi demak biz bilamizki doim mubtado muqaddam keladi chunki faqoribundagi fo ammo degan harfdan keyin kelmaydi ammo ham o'zi harf undan keyin ham harf kelmaydi ammodan keyin albatta mubtado oldin o'tishligi vojib bo'lib keladi o'n uchinchi mubtadoning yana muqaddam kelishliklaridan yana mubtadomiz mutakallim yoki muxotab zamir bo'ladi ana yoki anta kabi zamirlar bo'ladida undan keyin allazi kalimasi bilan xabarlanib keladi xabarimiz allazi bo'lib qoladi shunda mubtodo albatta oldin keladi chunki allazidan ko'ra ana ma'rifalikda kuchli turadi doim mubtodo ma'rifalikda qaysi biri kuchli bo'lsa u muqaddam o'tadi misol ana allazi afhamud darsa desak men darsni fahmlagan kishiman ana shunda ma'rifalikda kuchli bo'lganligi uchun allazidan ko'ra mubtadomiz muqaddam keladi misol aytilmaydiki allazi afhamud darsa ana deyilmaydi chunki ana ma'rifalikda quvvatlik doim agar ikkita ma'rifa kalima kelib qolsa shu ma'rifalarning qaysi biri quvvatli bo'lsa u mubtado bo'ladi xabarimiz nakra bilan ma'rifada mushtarak ikkalasidan topilaveradi ammo mubtado nakralikda topilmaydi o'n to'rtinchi mubtadoning yana avval kelishligiga sabablardan mubtadomiz alladi kalimasini o'zi bilan boshlanib qolsa misol alladi dahala alayya valadi meni oldimga kirgan kishi meni bolamdir shunda alladi bilan boshlandi buni oldida hech qanday mutakallimlar o'tmadi boshqalar o'tmadi shunda alladi o'zi mubtado bo'ldimi mubtadolikda muqaddam kelishligi vojib bo'ladi mana shu bilan mubtadoning 14 ta o'rni tugadi mubtadoning vojib bo'lishini biz avvalda aytib keldik 14 ta o'rnini mana shu 14 ta o'rnini biz toliblarga nasihatimiz yaxshi yodlash kerakki bu hayot davomida unga kerak bo'ladi bu boshdagi birinchi katta oziqa tushunmaydigan bo'lishi mumkin ammo yaxshilab yodlasa o'z o'rnida inshaalloh aytilib o'tilaveradi mubtado mana muqaddam keldi sababi falon deydi beshinchi darsimiz aynal musolla ayna haqida yana bir aytib o'tamiz qolganlarni keyin qisqartirib aytaveramiz ayna ismi ishora mabniyun alal fathi fathaga mabni qilingan fi mahalli nasbin nasb o'rinda turibdi chunki bu zarflar bo'lgan zarf makan doim aynalar zarf makonni bildiradi mutaalliqun bi xabarin muqaddamin mahzufin lil mubtadail muakhari bu muqaddam keldi hazb bo'lgan muqaddam xabarga mutaalliq bo'ldi mubtada muahhar uchun muqaddam kelganda taqdiruhu mavjudun av ana uning taqdiri mavjud yoki ana bo'ldi al musalla ismun fi mahalli raf'in mubtada'un muahharun al musalla ism bo'ldi lekin raf o'rinda turibdi fi mahalli rafin bu aslida u raf bo'lishi kerak taqdirda raf chunki mubtadolar doimo raf keladi taqdirda raf bo'ladi mubtadoi muahhar al musolla aslida al musollayu bo'lgan harf illat harakatlanib qalb qoidasiga muvofiq harf illat harakatlanib undan oldingisi fatha bo'lsa undan oldingi qanday harakat bo'lsa shu harakatga muvofiqqa aylantiriladi almashtiriladi al musallayuda yo harakatlanib undan oldingi fathami fatha doimo alifga muvofiq keladi shuning uchun al musalla bo'lib fathaga qalb qilingan shuning uchun bu taqdirda raf deymiz ko'rinishda raf bo'lmasa ham hati misvoki hati ismi fila amr mabniyun alal kasri bimana atini fa'iluhu damiru mustatirun fihi vujuban taqdiruhu anta avvalgi darslarda ko'p aytganmiz al misvoka mafulun bi mansubun bil fathati zohirati demak mafulun bi bo'ldi bu mansub mansub alomati u ochiq fatha bilan al misvaka bo'lib keldi udxulir rodhata udxul fil amr mabniyun ala sukun failuhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta chunki biz yuqorida aytgandik g'oyibga kelsa taqdiri joiz bo'ladi hozirga kelsa amrlarga muhotablarga mutakallimlarga kelsa taqdirda foili vojib bo'ladi buni sabablarini ham aytib o'tgan edik g'oyibda almashtirib yuborsa ham bo'ladi foilni lekin muxotablarda almashtira olmaydi shuning uchun vojibligicha qoladi salimun yafatud darsa salimun ismun marfuun bidammati zohirati mubtadaun yahfazu darsa jumlatun fe'liyatun xabaruhu jumla fe'liya bo'ldi jumla fe'liyamiz uning xabari yahfazu fe'lu mudoriin مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا bunda mana g'oyib kelganligi uchun foili joiz bo'ldi taqdiruhu huwa yaudu ala salimun taqdirida huva foili bor salimga qaytadi doimo zamirlar o'zidan oldinga qaytadi o'zidan orqaga qaytmaydi yahfazu darsa ad darsa mafulun bih mansubun bil fathati zohira ihfazid darsa biz ma'nolarni aytib o'tamiz Aynal musolla joy namoz qayerda? Hatil misvoki. Misvokni keltir, ber. Udkhul rodhata zalga kir. Salimun yahfazu darsa Salim darsni yodlayapti. Ihfaz darsa darsni yodla. Ihfaz fil amr mabniun ala sukun. Failuhu damiru mustatirun fihi wujuban chunki anta keldi. Taqdirhu anta. Ad-darsa maf'ulun bih mansubun bil fathati zahira. Hadha babun hadha bu eshikdir. Hadha mubtado babun xabari ya'ni hada ismu ishora hadadagi ho harf tanbi mabdun ala sukun la mahalla lahu min al irob irobdan chiqqanda nasiba yo'q holarda chunki u tanbi bo'lib qo'shilgan hech qanday raf nasib jar alomatlarini olmaydi o'ziga lekin asosiy bu yerdagi muhim narsa maqsad za za ismi ishora mabdun ala sukun bu ham sokinga mabni qilingan fi mahalli rafin mahalda raf aslida za bo'lib alif turibdi lekin mahallida taqdirida u raf deymiz mubtadoon babun xabaruhu man yahfazu darsa man ismi istifhom mabnun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadoon yahfazu darsa jumlatun fi'liyatun xabaruhu يحفظ في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا çünkü yahfazu g'oyib kelyapti taqdiruhu huwa yaudu ala man taqdirda huwa bor yaudu ala man manga qarab qaytadi zamiri manga qaytyapti oldinga qaytyapti addarsa mafulun bih mansubun bil fathati zohira nasib bo'ldi karimun mana bu yerda karimun mubtado bo'ldi xabari hazfda bo'ldi aslida karimun yahfazu darsa bo'lgan biz yuqorida mubtadoni hazb bo'lishi o'rnida aytib o'tgan edik joizlik va vojiblik o'rnida aytgan edik endi xabar ham hazb bo'ladi gohida xabarning ham hazb bo'lishligi ikkiga bo'linadi joizlikka va vojiblikka ba'zi bir o'rinda xabarni hazb qilsak joiz hazb qilmasak ham joiz ba'zi bir o'rinlarda esa hazb qilishlik vojib bo'lib qoladi hazb qilishlik qachon joiz bo'ladi agar oldinda savol o'tib shu savolga mubtado va xabar bilan javob berishligi kalomni ko'paytirib yuborsa mubtado bilan mubtadoning o'zi bilan javob aytgan vaqtida kifoyalansa shunda mubtado aytilib xabarni hazm qilsa joiz mani misoli man yahfazud darsa deb savol o'tdi shu savolga karimun yahfazud darsa desa gap cho'zilib ketib qolishi mumkin shunda xabarni hazm qilib karimunni o'zi bilan ham javobga kifoyalansa ma'noga zarar yetmasa man yahfazud darsa desa karimun deb qo'yaveriladi joiz karimun yahfazud darsa deyish ham joiz lekin gapni ko'paytirmaslik uchun karimun deb qo'ysa ham joiz xabarning hazb bo'lishligi vojib o'rinlari uchta birinchisi lavla kalimasi kelib qolsa lavla anta musol lavla anta lakana kada shunda mubtadoning xabari hazb bo'lishi vojib bo'ladi laula anta agar sen bo'lmasang lakana kada falon falon bo'lib ketardi deganda laula anta mavjudun bo'lgan agar sen mavjud bo'lmaganingda lakana kada falon falon ishlar bo'lardi deb bu yerda gap cho'zilib ketyapti lavlaning xabari lakana kada kelyapti lavlani javobi sharti lakana kada kelyaptimi mavjudunni hazb qilishi vojib bo'ladida mavjudunni o'rniga lakana kaza kelib qoladi o'rniga tushib qoladi shuning uchun xabar hazm bo'lishlik vojib bo'ladi yana ikkinchi shartlardan hazm bo'lishi vojibligidan qasamlar zohir kelsa misol vallohi desak biz ollohga qasamki desak vov aslida qasamdan evoz keladi yaminullohi bo'lib ochiq bo'ladi yaminullohi bo'l asli evozda aslida yaminulloh bo'lgan shunda vallohi la afalanna kado deydigan bo'lsa yaminullohi yaminun la afalanna kazo bo'ladi la afalanna kazo gapni cho'zib yubormaslik uchun xabarni hazb qilib xuddi lavla anta lakana kadadey xabarni hazb qilib uni o'rniga olib kelib joylab qo'yadi xabar hazb bo'ladi uchinchi o'rni ism mubtado kelib unga vov ma'ya ma'nosida musohaba ma'nosida kelib qolsa misol ana va tariqatuhu misol va atf bo'lyapti go'yo atf emasu vov ma'ya bo'lyapti musohaba ma'nosida bo'lyapti tariqatuhu atf matfali anaga kelyapti shunday o'rinda va tariqatuhu xabarni hazb qilib o'rniga kelib turib qoladi unda taqdirda ana va tariqatuhu mutalazimani yoki mutaqorinani degan xabar hazb keladi Mutalazimani ya'ni tasniya ana va tariqatu ikki kishi bo'ldi Mutalazimani tasniya bo'ldi mutaqoribani ham tasniya bo'ldi xuddi shunday o'rinda ular xabarlar oshiqcha bo'lib qolganligi uchun ma'nodan gap cho'zilib ketmasligi uchun hazb bo'ladi demak biz mubtado bilan xabarni qachon hazb bo'lishligi vojib va joizliklari haqida bayon qildik al valadu yanamu ala sarir al valadu ozroq tezlashamiz yangiliklar bo'lsa yangiliklarga to'xtab sharhlaymiz al valadu mubtado yanamu ala sariri xabari yana mu ala sariri jumlatun fe'liyatun xabaruhu ya'ni jumla fe'liya bo'ldi ala sariri jor majrur yana mu ala ya'ni harfu jar mabnun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rob yajurru ismi zohiri va damiri mana shu gaplar shunchasi alaga tegishli alani sharhi bu as-sariri majrur alamati jarrihi al-kasatu zohiratu mutaalliquhu bi yana mu mahmudun yakulul khubza xuddi shunday al valadu yanamu sarir kabi al ya'ni bola karvotda uxlayapti mahmudun yakulul xubza mahmud nonni yeyapti mahmudun mubtado yakulul xubza xabari bunda ham yakuluda huva foyli bor yaudu ala mahmud deymiz mahmudga qaytadi yuqorida ham yanamuda huva foyli bor yaudu alal valadga bo'ladi kulil lahma go'shtni ye kul fil amr al lahma mafulun bi qisqartirdik aynal misvaku ayna misvak qayerda Siwak qayerda ayna xabar muqaddam al miswaku mubtadoi muahhar hunaka ala maktabil muallimi hunaka mana bizga yangi bir qoida keldi yana hunaka huna ism ishora mabnin ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi hunalar zarf bo'lgan vaqtida maf'ulun fi deyiladi mutaliquhu bi xabarin mahzufin taqdiruhu al misvaku buni mutaallig'i hazib bo'lgan xabarga bo'ldi uning taqdiri al misvoku edi aynal misvoku deganda al misvoku hunaka deb ka hunakadagi ka al kofu kofil xitob lahiqat ha al kof bundagi kof kofil xitob deyiladi lahiqat ha hunaga yopishib qolgan yo'liqib qolgan endi kof nima al kofu harfun mabniyun alal fathi kof aslida bir harf mabniyun alal fathi ka bo'lib fathaga mabni bo'lyapti la mahallalahu minal irob bunda hech qanday irobdan nasiba ulush yo'q bu shunchaki kof qo'shildi hunaga o'zi huna kof xitob qo'shiladi gohida gohida lomi tabiat va kof xitob ikkalasi qo'shilib qoladi unda hunalika bo'ladi huna yaqinni bildirsa zarfda hunaka o'rta masofani bildiradi hunalika lomi tabiat qo'shilganda uzoq bildiradi. hunalika desak uzoqdagi kishiga biz ishora qilgan bo'lamiz hunada lom lomi tabiid deyiladi va kof kofil xitob va hokazo ala maktabil muallimi ala jor maktabi majrur maktabi mudof al muallimi mudofun ilay al idofatu idofatun lomiyatun hunaka ala maktabil muallimi bu yerda muallimning stolni ustida Ehfazid darsi درسني يدلا احفظ في الأمر الدرس maf'ulun bi. Ta'ala huna. yana bu yerda taala bizga yangi qoida bo'ldi Bu yerga kel taala ismi fil amr biz yuqorida aytganik ism fil amrlarda ya'ni fe'lni ma'nosida amal qiladi jomid bo'ladi u samoiy arablarni o'zidan eshitilib kelgan bo'ladi fe'l lozim bo'lsa lozim mutaaddi bo'lsa mutaaddi amalni qiladi bu yerda ham ismi fe'l amr mabniyun alal fathi taalada lomimiz fathaga mabni bo'ldi bema'no iqdam kel degan ma'noda bo'ldi iqdam qadima yaqdamudan iqdam kel huna ismi ishora mabniyun alal fathi maf'ulun bi Mabni alal fathi u fathaga mabni bo'ldi fi mahalli nasbi nasb o'rnida turibdi mafulun bi mafulun bi ya'ni buyurga kel bo'lyapti taala haqida taala va hati biz hotini hozirgacha ham aytib keldik hati falon hati falon deb hoti bilan taala ikkalasi ismi fila amr deb aytib o'tdik bu gapimiz nahushunoslardan bir jamoatning gapi hammasini hammasi bir jamoati hoti va ta'lani ismi fil amr dedi hotini atini ma'nosida ta'lani iqdam ma'nosida dedi ammo ibn shom va boshqa ba'zi nahushunoslar esa hoti bilan ta'lani bular ismi fil amr emas balki bu fe'l dedilar misol ta'lani ta'ala yata'ala mozisi ta'ala muzorisi yata'ala fe'li amri esa ta'ala oxiri harf illat hazb bo'lgan taala dedi demak bular tuslanadi dedi taala biz xotini aytgandek yuqorida tuslanmaydi u xoti o'rniga qarab mufratda ham tasniya jamlarda ham foil bir xil keladi degandik xotiy fe'l amr u foilini anta anti antum har xilni aytgandik ammo boshqa nahushunoslar tuslanadi deganlar misol taalani taala taalayo taalau fe'l amr oltita bobda tushunadi taala taalaya taalav ya'ni kel bir kishi kel ikki kishi kelinglar ko'p kishilar taalavga tushunadi dedi biz yuqorida tuslanmaydi degandik hotini ham hotini ham hati hatiya hatu bo'ladi dedi biz tuslanmaydi degandik boshqa bir nahushunoslar ham hamda deyishdilar taala taalaya taalav muzakkarda muannasda taalay taalayo taalayna bo'lib muannasda uchta holatda tuzlanadi dedi demak bu gaplariga o'zlarini bu gaplariga dalil qilib qur'oni karimni hujjat keltirdi taallav bo'lib mana jamga tuslanyapti vovga vovul jamga tuslanyapti deyishligiga qul taallav atluma harrama robbukum alaykum oyatini dalil keltirdi qul taallav atlu taalavda demak taala bo'lmadi jamga tuslandi demak bu fe'l ekan dedi muannasligini ham fataalayna umatiyakunna va usarrihkunna sirohan jamila oyatida fataalayna ko'p ayollarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xitob qilganda kelinglar taalayna deb tusladi dedilar va xotina ham xuddi shunday hati hatiya hatu hatu jam bo'lishiga qul hatu burhanakum oyatini dalil keltirdi qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin deb demak bu yerda hujjatlaringni keltiringlar deganda hatu jamga muzakkarga tuslandi vovul jam bilan tuslandi demak hatu fil ekan ismi emas ekan deb aytdilar albatta bunga boshqa rad qilgan nahushunoslarni o'zlarini ham javobi bor taalavlar qul taalav atluma harrom alaykum ham fata alaynalar ham ular aslida taala kalimasidan chiqqan degan da'volar bilan kelib raddiyat bildirganlar ikkalasida ham xullaski joiz buni takiga qancha kirgan sari tortishuvlar uzunlashib ketaveradi bizga taalani demak fe'l qilsak ham bo'ladi ismi fe'l qilsak ham bo'ladi hotini ham fe'l desak ham bo'ladi fe'li amr deb ismi fe'li amr desak ham bo'ladi ammo biz hozir yo'nalishimizni ismi fe'li amr deb tanlaymiz ikkalasi ham joiz ismi fe'li amr deb tanlashimizga maqsad biz fe'li amrlar haqida juda ko'p o'tyapmiz mana ihfaz xuz uqud udxul juda ko'p fe'l amri haqida o'tyapmiz ammo ismi fil haqida ham bizni fikrimizda aylanadigan narsa bo'lishi kerak biz ismi fil deganda ismi filga ham yaqinroq bo'lib turishimiz kerak ismi fillar gohida amr siyg'asida kelsa mana talahatiga o'xshab soh mahlarga o'xshab gohida moziy siyg'asida ham keladi hayhata bauda ma'nosida biz aytdik gohida muzoriyat ham keladi uffin atadajjaru degan ma'noda shuning uchun ismi fe'l haqida bizni fikrimizda bir narsalar aylanib bizga yaqin bo'lib turishi uchun biz xotini va taalani ism fe'l deb bayon qilamiz yana bir aytib o'tadigan joy agar taalani ism fe'l demasak fe'l deydigan bo'lsak unda qanday tushunadi desa bunda taala fe'li amr bo'ldi jamid deyiladi chunki taalalarda fathaga mabni qilinadi fe'li amr jamid mabniyun ala hazfi harfil illati deyiladi taaladagi harfi illat bo'lgan shu harf illatni hazb qilamiz mabniyun ala hazfi harfil illati illat harfini hazb qilishlikka bino qilindi deyiladi oxiridagi taala yo harfini hazb qilganimiz evaziga muhammadun yakulul lahma muhammad go'sht yeyapti muhammad mubtado yakulul lahma xabari hatil mibroti hati ismi fil amr deb aytyapmiz yana fahmimizda aylanish uchun mabniyun bil kasri bimona atini al mibrota mafulun bi qalam taroshni keltir aynal kurrosu daftar qayerda ayna xabar muqaddam al kurrosu mubtadi muakhar hunaka ala maqadi tilmizi hunaka ala maqadi tilmizi bular barchasi hazb bo'lib xabarga mutaalliqdir huna ism ishora mabnin ala sukun fi mahalli nasbin مفعول في متعلقه بخبر محذوف تقديره موجود mavjudun yoki هنا huna zarflar mutalligi mavjudun yoki koinun kurra al kurroslar u mutallaqda qolmaydi chunki bular ism bular al kurrosu degan mubtadoga hazf ala maqadi tilmizi ala jor maqadi majrur maqadi mudof at tilmizi muzofan ilay mutaliquhu bi xabar mahzufin taqdiruhu mavjudun av koinun bu ham mavjud yoki koinunga tegishli al kitabu fil xizonati al kitabu mubtado fil xizonati xabari kitob tokchadadir yuqorida hunaka ala maqadi tilmizi u yerda shogirdning partasi ustida u yerda deb o'rta masofadagi kishilarga xitob qilinadi yoki narsalarga al kitabu fil xizonati fil xizonati xabar fi harfi jar mabdun ala sukun la mahalla lahu min al irob al xizonati majrur bil kasati zohirati mutaalliquhu bi xabarin mahzufin taqdiruhu موجود أو كائن سليم يشرب شایه سليم مبتدا يشرب شایه خبر من في الفصل من اسم استفهام مبني على السكون نون داك سکون مبني في محل رفع مبتدا في البيت خبره يعني في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب البيت مجرور بالكسرة الظاهرة متعلقه في خبر محذوف تقديره موجود mahsub bo'lgan xabarga uning taqdiri mavjud edi man fiddoriy ham xuddi shunday man fil baytidagi gap man mubtado fiddoriy xabari ishrobil qahvata bis subkari ishrob fil amr anta foili bor al qahvata mafulun bi mansubun alomat nasbihi al fathatu zohira bis subkari bi harfu jar mabniyun alal kasri bidagi kasraga mabni la mahalla lahu min al irob irobda nasiba yo'q harflarda As-sukkari majrurun alamati jarrihi al-kasatu zohiratu. Mutallikuhu bi ishrob. Biz shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darsimizda inshaalloh 6-darsdan davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.